Я потрапив на суворий допит до комісара ГПІ, поліції поліції. А чого вони хотіли від тебе? Ів підвівся і глянув їй у вічі. Є такі речі, про які мені завжди важко було тобі сказати. Єслен здивовано схилила голову набік, мовила підбадьорливо. Далі, Іве, говори. Я тебе слухаю. Та ось я е, розповідав тобі всякі побрехеньки. До приходу в Ер-Франс я не гуляв скрізь по світу. Подорожі то потім на вихідний у Дакар, тиждень у Ріо де Жанейро. Це було завдяки моїм приятелям-пілотам. Але краще, щоб ти почула все від мене. Я, я був засуджений. Три роки тюрми за наркотики і пограбування. Гіслен плюхнулася на ліжко. Чому ти не сказав мені? Це ж нерозумно. Плювала я на твої покарання. Мені ти любий. Я теж мало не наробила дурниць, почала була вживати наркотик. Це тільки Жерар не дав мені звикнути. Ми розійшлись, але є речі, які не забуваються. Ти ж знаєш. Я щиро відкрила перед тобою все своє життя з найпершого дня. Тоді Ів наважився признатись їй в усьому. Я не такий хоробрий, як ти, Гіслен. Не зміг виплатитись. Було надто важко. Той комісар усе знає. Він дав зрозуміти, що мені краще не звинувачувати його колегу, який стріляв у нас, коли я не хочу, щоб відомості про мою судимість опинилися у відділі кадрів Air France. Гіслен заумерла, пильно дивлячись на нього широко розплющеними очима. Вони, вони не мають права, мовила. Це ж шантаж. І раптом у неї закралась підозра. Ти, сподіваюсь, не піддався? Вони ж його вбили. Це ж вбивство. Юйо похнюпив голову і замовк. Та мить мовчання тривала, здавалось, довго-довго. На екрані телевізора Лев саме кидався на газель. Вони сильніші за нас. Людина в їхніх руках нічого не варта. Єслен вийшла зі спальні, в її очах бриніли сльози. Юйо догнав її у вітальні. Послухай, я я тільки хотів уникнути зайвого розголосу. Якщо мене виженуть з роботи, то я пропав. До того ж, ідеться лише про паралельне розслідування. Перед суддею я триматимусь, клянусь, так само злякаюся. Як можна класти на терези його життя і твою роботу? Це був твій ліпший друг. Вони його вбили, і ти його зрадив. Я не хочу більше тебе бачити. Іди геть. Зараз же. Її знав, що сперечатись тут марна річ. Цю сутичку він програв ще вранці з комісаром, напхав сумку одягом. Узяв кілька касет і кілька книжок з полиць, потім відокремив свої папери від документів гіслен, паспорт, медична картка, свідоцтво про страхування, кредитні картки. Вони ніколи не говорили про гроші, брали скільки треба було, чи то платити за житло, чи на їжу, чи для виходу, на люди. Ця звичка неодмінно збережеться і тоді коли стосунки між ними будуть розірвані, і Ів бачив тут привід для якоїсь надії на повернення. Захисна плівка, якою користуються дбайливі шофери, що вкривала сидіння водія в Рено 11. Її кинув повну сумку на заднє сидіння і рушив до пуття, не знаючи куди. Поліцейські веліли йому не покидати округу Парижа і сповіщати про всі суттєві переміщення. Батьки Іва жили в Сент-Вен, в чудернацькому будинку його фасад становили вузькі галереї, металеві парапети яких помітні.